Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախորbanությունների մասին համարոտ Արցախի նախագահը խորհրդակցություններ է անցկացրել նոր համանրության հետ կապված բարեփոխումների թեմայով։ Նալբանդյան-Մամեդյարով խոստացած հանդիպման օրը դեռ չի հստակեցվել։ Հայաստանը սեփական տեխնոլոգիաներով անօթաչու սարքեր է արտադրում։ Արցախում շարունակում է խաղողի բերքահավաքը։ Սոսի միջնակարգ դպրոցի սաներն ուսումը շարունակում են նոր կրթօջախում։ Արցախյան ապրանքանիշերը ներկայացված են միջազգային ցուցահանդեսին։ Ծանրամարտի Հայաստանի երիտասարդական հավաքականը կմասնակցի Եվրոպայի առաջնությանը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը սեպտեմբերի 13-ին անցեկացրել քաղաքական խորհրդակցություններ Արցախյան շարժման մի խումբ ակտիվիստների, կոմունիստական, հանրապետական կուսակցությունների եւ երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, քննարկվել են նոր համանդրության հետ կապված բարեփոխումների իրականացմանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Երկրի ղեկավարն արժևորել է քաղաքական ուժերի եւ հասարակական հատվածի հետ երկխոսության գործուն խողովակների արկայությունը, այն համարելով ներքաղաքական կայունության գրավականներից մեկը։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է ռեաբիլիտացիայի ժամանակակից տեսակետները բժշկության մեջ խորագրով 8-րդ միջազգային գիտաժողովի մի խումբ մասնակիցների։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր ԼՂ առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Կարինե Աթայանը, քննարկվել են առողջապահության ոլորտին վերաբերող տարբեր հարցեր։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, երկրի ղեկավարը կարևորել է նման հանդիպումներն ու քննարկումները, դրանք համարելով պահանջված մեր հանրապետությունում բժշկության զարգացման եւ առաջատար միջազգային փորձի կիրառման տեսանկյունից։ Նույն ախբերի համաձայն այսօր Բակոսակյանն այցելել է Մարիաքաղաք Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատ ու ցանոթացել ավարտական փուլում գտնվող մեծ դալիճի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներին։ Այնուհետև երկրի ղեկավարն այցելել է մի շարք օբյեկտների շինհարթակներ եւ կոնկրետ հանձնարարականներ տվել աշխատանքների պատշաճ իրականացման ուղղությամբ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների մակարդակով արդեն հայտարարվել է, որ երկու երկրների արտգործնախարարների միջև հաջորդ հանդիպումը տեղի է ունենալու սեպտեմբերի 2-րդ կեսին Նյու Յորքում։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը հայտնել է, որ հանդիպման օրվա վերաբերյալ դեռ հստակություն չկա։ Ամեն դեպքում այն տեղի կունենա հաջորդ շաբաթվանից ոչ շուտ, ասել է Տիգրան Բալայանը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն անդրադարձել է Ադրբեջանում դատապարտված եւ այդ երկրի նախագահի ներման արժանացած բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի նամակին, ուղված Ադրբեջանի նախագահին։ Թե ինչպես է ադրբեջանի իշխանություններին հաջողում նման նամակներ կորզել, ավելի լավ կիմանան այդ երկրում արկա քաղաքական բանտարկյալները եւ նրանք, ովքեր հետապնդումներից փախչելով գտնվում են արտասահմանում, ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը։ Նա անդրադարձել է նաեւ մտահոգություններին, թե Ալեքսանդր Լապշինի հետ կատարվածից հետո ճանապարհորդություններ իրականացնող բլոգերներն այլևս Արցախ չեն այցելի, կնվազի Արցախ այցելող զբոսաշրջիկների թիվը։ Մենք լրիվ հակառակ պատկերն ունեցանք, ընդգծել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հավելենք, որ բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը լքել է Ադրբեջանի տարածքը։ Հայտնի է, որ Լապշինը մոր հետ Բաքվից ուղղչվերթով մեկնել է Իսրայել։ Հայաստանում անօթաչու սարքեր են արտադրվում։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, հավելելով, որ այն արտադրում են սեփական տեխնոլոգիաներով, այլ ոչ թե ուրիշի գծագրերի հիման վրա։ Նրանք կատարել են եւ կկատարեն մարտական առաջադրանքները եւ ժամանակի հետ ավելի լավ, ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը։ Սահմանամերձ բնակավայրերի անվտանգության բաղադրիչը ուժեղացնելու եւ տնտեսական, սոցիալական արտոնություններ տրամադրելու ուղղությամբ նախնական հայցակարգ է մշակվել, որն առաջիկայում հոսք կապահովի դեպի սահմանամերձ շրջաններ։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացության խորհրդական խորհրդատու Գառնիկ Իսագուլյանը, Նկատելով, որ առաջներդ նախատեսում է Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետության համանամերձ համայնքներում ստեղծել անվտանգության այնպիսի համակարգ, որ բնակության համար այնտեղ ապրելը դառնա ապահով եւ անվտանգ։ Երկրորդ, նախատեսվում է ստեղծել սոցիալական այնպիսի պայմաններ, որ յուրաքանչյուր բնակչի համար այդ տեղը դառնա տնտեսապես շահավել։ Շատ կարևոր է, որ մենք առաջին քայլն անենք, գնանք դեպի մի քանի գյուղեր, ներդնենք այս գաղափարը եւ ցույց տանք, որ ոչ միայն հնարավոր է համանամերձ համայնքներն ուժեղացնել, այլ նաև մարդկանց հոսքն ապահովել։ Կարծում եմ կենտրոններից սկսած Երևանից մարդիկ շարժվելու են դեպի սահմանամերձ գոտիներ, քանի որ թե ապահոված կլինի անվտանգությունը, թե սոցիալական խնդիրները լուծված կլինեն։ Շատ կարևոր է, որ մարդիկ չմտածեն, թե ազգ բանակահարփարնի միջալոց է եւ այդ ուղությամբ աշխատանքներ չեն կատարվում։ Երբ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի կողմից հայտարարվեց ազգ բանակահարփարը, բնականաբար Դա իր մեջ ներառում էր որոշակի խնդիրների լուծում, որոնք անպայման կնպաստեն ոչ միայն ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության անվտանգությանը, այլ առաջին հերթին նաեւ համանամերձ համայնքների բնակավայրերի անվտանգության խնդիրների համանամերձ համայնքներում ստեղծել ունեմ անվտանգության այնպիսի համակարգ, որ բնակության համար տեղում ապրելը դառնա անվտանգ։ Կարծում եմ պաշտպանության նախարարի հանձնարարությամբ շուտով որոշակի փորձնական աշխատանքներ կատարվեն։ Ըստ Գառնիկ Իսագուլյանի միջազգային կառույցները պետք է շահագրգռված լինեն, որ տարածաշրջանում անվտանգ կայուն իրավիճակ լինի։ Արցախ-Ադրբեջան հակամարտության ամբողջ գծի երկայնքով դիպուկահարների շփման գծից հետ տանելու միջազգային դիտորդների առաջարկը մինչ օրս Ադրբեջանն արհամարում է։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության խաղողայգիներում շարունակվում է բերքահավաքը։ Գյուատնտեսության փոխնախարար Կարեն Աղաջանյանի խոսքով մոտ 2200 հեկտար խաղողայգիներից այսօրվա դրությամբ հավաքվել է 156 հեկտարը։ Փոխնախարարի տեղեկացմամբ միջին բերքատվությունը կազմել է 50.2 ցենտներ։ Խոսելով գների մասին նա տեղեկացրել է, որ սեղանի սորտերի շուկայական գները 140-ից 200 դրամ է։ Մթերող գործարանների կողմից խաղողբեկն ընդունում է միջինը 1.5 120-ից 125 դրամով, կախված բերքի քաղցրությունից։ Արցախում բավականին մեծ թիվ են կազմում երիտասարդ հողօգտագործողները, ովքեր հետաքրված են այգիների հիմնման եւ մշակման աշխատանքներով։ Նրանցից շատերն գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգի մշակման շրջանակներում մասնակցում են գյուղատնտեսության բոլոր ճյուղերն ընդգրկող հողօգտագործողների վերապատրաստման դասընթացներին։ Երիտասարդ հողօգտագործ Արեն Խաչատրյանի խոսքով ինքն արդեն 5 տարի է ինչ զբաղվում է հողագործությամբ։ Զբաղվում եմ խաղողագործությամբ, հիմնել եմ 14 հեկտար նրան այգի, ամեն տարի ցանում եմ ծորեն, հնդկացորեն, արևածաղիկ, ասել է երիտասարդ հողօգտագործողը։ Նրա խոսքով գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու համար շատ կարևոր է պետական աջակցությունը, քանի որ հողը ժամանակին եւ ագրոկանոններին համապատասխան մշակելու համար հաճախ սեփական միջոցները բավարար չեն լինում։ Սոսի միջնակարգ դպրոցի սաներն ուսումը շարունակում են նոր կրթօջախում։ Բելալալայանի ռեպորտաժը։ Սոս գյուղում առաջին կրթօջախը հիմնադրվել է ավելի քան 150 տարի առաջ։ Այդ ժամանակներում կրթօջախը գործել է մասնավոր տներում։ 1972 թվականին շահագործման է հանձնել դպրոցի առաջին շենքը, որը ոչ մի չափանիշով չէր համապատասխանում տիպային շենքի պահանջներին։ Հենց որ շենքը շահագործման են հանձնել, հենց այդ նույն տարում հարց է դրվել շենքի մարզադահլիճի, լաբորատորիայի, կից կառույցի կառուցման, այդպիսի հարց է դրվել որը սակայն Ադրբեջանի իշխանությունները մերժել են, այն ժամանակ լղիմի իշխանությունները նույնպես մերժել են։ Դպրոցի տնորեն Մանուշ Վանյանը պատմում է, որ ստիփաց են եղել հարմարեցնել պայմանները պահանջներին։ Հետագայում օժանդակ շինությամբ ավելացրել են դասասենյակները, սակայն սողանքի պատճառով նոր խնդիրներ են առաջացել, ընդհուպ միջև պատերը փլվելու վտանգը։ Արցախյան պատերազմի ժամանակ շենքը որևէ վնաս չի կրել, բայց հենց ինժեներական այդ թերությունների պատճառով շենքը կամած կամած ճաքեր է տվել ու այդ ճաքերը աստիճանաբար մեծացել են ու դարձել են արդեն վթարային, այդպիսի վիճակ է ստեղծվել։ Տարիներ շարունակ դպրոցի բոլոր տնօրենները նույն հարցով դիմել են կառավարություն երկրի նախագահին եւ վերջապես մի քանի օր առաջ Սոսի ամբողջ համայնքը ուրախությամբ նշեց նոր դպրոցի հանդիսավոր բացումը։ Երկհարկանի դպրոցի շենքը եւ առանձին մարզադահլիճը կառուցվել է ամերիկահայ բարերարի միջոցներով Հայաստան համահայկական հիմնադրամի խողովակներով։ Սա առաջին նվերը չէր բարերարի կողմից, հուշում է Մանուշվանյանը։ Միշտ էլ օգնություն ստացել ենք։ 5 դպրոցի գույքը դա հենց Հայաստան համայնքական հիմնադրամի նվերն է։ Մենք ստացել ենք 6 նոր համակարգիչ։ Մեզ նվիրել են 1000 եվրո, այս երաշտական գործիք։ Այս ամեն ինչը մենք էլի Հայաստան համայնքական հիմնադրամի կողմից ենք նվեր ստացել եւ միշտ էլ զգացել ենք նրանց աջակցությունը։ Այսօրվա դրությամբ Սոսի դպրոցն ունի 174 աշակերտ բայց մենք ունենք աշակերտներ, որ դրսում են եւ ուսումնական տարվա ընթացքում սպասում ենք, որ կգան։ Անցած տարի ունեցել ենք 185, Տնորենը վստահեցնում է, որ ուսուցչական կազմի մասնագիտական մոտեցման շնորհիվ աշակերտները հեշտությամբ են կողմնորոշվում մասնագիտություն ընտրելու հարցում։ Հիմնամյա կրթություն ավարտելուց հետո մեր աշակերտների մի մաս տեղափոխում են արհեստագործական ուսումնարաններ, որովհետև իմաստ չունի 3 տարի ավելորդ ծախսել եւ դրա պատճառով պակասել են աշակերտների քանակը։ Այս ուսումնականում դպրոցի առաջին դասարան է ընդունվել 9 աշակերտ, չնայած անցած տարվա համեմատությամբ զգալի նվազել է այս թիվը, այնուհանդերձ այն տնորենի համար մտահոգվելու առիթ չի, որովհետև Ասենք հաջորդ տարի քիչ է լինելու 12-13 աշակերտ, հաջորդ տարի 17 աշակերտ։ Միջինը 170-ից 190 այդ աշակերտների քանակը առայժմ պահպանում է։ Դպրոցի ամբողջ պատմության մեջ ամենաշատ աշակերտների թիվը եղել է մոտ 40 տարի առաջ 350 աշակերտ։ Ուսման գործընթացը կազմակերպելու համար այսօր արդեն դպրոցն ապահովված է ամեն ինչով, ունի անհրաժեշտ մասնագետներ, գրադարան, բավարար նյութատեխնիկական բազա, համացանց, համակարգչային կաբինետ։ Տվյալ պայմանը մեկ որևէ պակաս բան չունի։ Ուսման մեջ աշակերտների առաջադիմությունից տնորենը գոհ է։ Մասնակցում են տարբեր օլիմպիադաների, մրցույթների ու միշտ էլ գյուղ վերադառնում ձեռքբերումներով։ Հաջողությունների են հասել նաև արվեստի դպրոցի սաները։ Իդեպ դպրոցում գործում են նաև արտադպրոցական տարբեր խմբակներ։ Արվեստի դպրոց է գործում, ունենք փառատոնի մասնակիցների եւ առաջնատար, ունենք շվի փառատոնի առաջի տեղ է գրավել, երկի փառատոնում առաջի տեղ ունենք, Իսկ սպորտսմենները մեր դպրոցականների մենաշնորհն է Աժը Գավաթի առաջնությունը արդեն 6-րդ տարին միայն մեր երեխաներն են ներկայացնում Հայաստանում։ Մեր դպրոցի աշակերտները։ Բելլալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ոչ ֆորմալ կրթության ծրագիրը Արցախի պետական համալսանում կշարունակվի նաև նոր ուսումնական տարում։ Այսօր ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցել Անդրանիկ դասախոսությունը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ներկայացնելով համալսարանի օրվա հյուրերին ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը նախ խոսեց ոչ ֆորմալ կրթության կարևորության մասին։ Վստահ եմ, որ այս ծրագիրը իսկապես շոշափելի արդյունքներ է տալիս ձեր մտահորիզոնի ընդլայնման, ձեր ընդհանուր զարգացվածության եւ աշխարհում կատարվող իրադարձությունների վերաբերյալ պատկերացումների ընդլայնման առումով եւ ինչպես միշտ մեր հյուրերը լինելու են աշխարհի ամենահետաքրքիր մարդիկ, ովքեր իրենց գիտելիքները թե տեսական, թե գործնական պրակտիկայում հավաքած փորձը միշտ պատրաստ են հաճույքով կիսել ձեզ հետ։ Ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրի շրջանակներում առաջին դասախոսությունը բիզնեսի ոլորտից էր։ Բանախոսները երկուսն էին Հայաստանի ամենաթանկ վճարվող բիզնես մարզիչ Վահե Ռոբեր Այվազյանն ու թվային մարքեթինգի մասնակետ Մկրտիչ Լազիևը։ Այն օրից, ինչ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները հաստատվել են մեր կյանքում, սահմաններն ու սահմանափակումներն այլևս վերացել են։ Հաջողակ բիզնես իրականացնելու համար անհրաժեշտ է միայն կրեատիվ մտածելակերպ ու սմարթֆոն։ Մկրտիչ Լազիևն այսպես սկսեց իր ելույթը թվային մարքեթինգի մասին մասին, ապա խոսեց ոլորտի մի շարք առանձնահատկությունների մասին։ Bill Gates-ը ասել էր, որ մի քանի տարի հետո ձեր բիզնեսը կամ կլինի ինտերնետում, կամ ընդհանրապես չի լինի։ Ինտերնետը, դիջիտալը հանում է սահմանները։ Կապ չունի թե դուք որտեղ, կապ չունի ինչպես եք աշխատում։ Ինչ որ բան անում եք այստեղ, վաճառում եք Միացյալ Նահանգներում, դա ինտերնետ։ Ձեզ կգտնեն, ձեզ կտեսնեն։ Վահե Ռոբեր Այվազյանի դասախոսությունը վերաբերում էր էմոցիոնալ վաճառքին՝ մի երևույթ, որ նորեցոր ավելի հաճախ ու աննկատելի է կիրառվում պրոֆեսիոնալ մասնագետների կողմից։ Այսօր դուք էլ չեք նկատում, որ ձեր վրա աշխատում են այդ միջոցներով։ Եթե աշխատում եք մարդու հետ ու անտեսեք մարդու վարքագիծը նրա էմոցիաները, նույնն է թե քարետուն կառուցեք ավազների վրա։ Նա մեծ զրույցում խոսեց նաև այն մասին, թե ինչպիսի ուշադրության են մեր երկրի իշխանություններն արժանացնում բիզնես ոլորտի եւ մարքեթինգի զարգացմանը։ Անցած անգամ հանդիպեցինք նախագահի հետ, այս անգամ վարչապետի հետ, երկուսի հետ հանդիպելուց ես հասկացա իրենց տրամադրվածությունը, իրենց սրտացավությունը, հոգատարությունը, կոնկրետ կրթության զարգացման համար Մի ոլորտ, որտեղ գործազրկությունը կապված է միայն մասնագիտական որակավորման աստիճանի հետ, իսկ հաջողության գրավականը կրեատիվ մտածելակերպն է, չի կարող չհետաքրքրել արցախցի երիտասարդներին, ովքեր շատ հարցերում սահմանափակ հնարավորություններ ունեն։ Ահա թե ինչու մասնագետներն ու ուսանողները հույս հայտնեցին, որ սա իրենց վերջին հանդիպումը չի լինի։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այս տարի Արցախի դպրոցականներն իրենց ամառային հանգիստն անցնկացրել նաև հանրապետությունից դուրս կազմակերպվող ճամբարներում։ Կրթության եւ գիտության նախարարության նախադպրոցական բաժնի վարիչ Աննա Այվազյանն ասել է, որ արդեն 10-րդ տարին է ինչ Հունաստանի Հայդատի հանձնախմբի նախաձեռնությամբ այդ երկրի Սիրուս կղզում իրենց հանգիստն են անցկացնում արցախցի երեխաները։ Այս տարի եւս օգոստոսի 21-ից արցախցի երեխաները երկու շաբաթ հանգստացել են Հունաստանում։ Հունաստան են մեկնել 22 երեխաներ, հիմնականում Արցախյան գոյամարտում զոհվածների ընտանիքներից, ասել է Աննա Այվազյանը։ Սեպտեմբերի 11-ից 14-ը Մոսկվայում ընթացող սննդարտադրության ոլորտի միջազգային ցուցահանդեսին ներկայացված են մի շարք արցախյան ապրանքանիշեր։ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ Տրիումփ գրուպը էքսպոին մասնակցում է Արցախ բիո եւ Արմ Էկո ապրանքանիշերով, որոնց ներքո խոշոր գնորդներին ու մատակարարներին ներկայացվել ներկայացվել մրգային եւ բանջարեղենային պահածոներ, կոմպոտներ, թթուներ, դոշաբ։ Ցուցահանդեսի հենց առաջին օրվանից Արցախյան բարիկները ներկայացնող ապրանքատեսակների նկատմամբ հետաքրությունը մեծ է։ Արդեն որոշակի պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել մեծածախ գնորդների հետ։ Ի դեպ, այս տարի Հայաստանը ներկայացնող տաղավարը լավագույնն է ճանաչվել։ Սոչիում ավարտվել է նոր ալիք 2017-ի երրորդ մրցութային համերգը, որի ընթացքում մասնակիցները կատարել են հեղինակային երգեր։ Հայաստանը ներկայացնող Էրնամիրը հավաքել է 120 միավոր եւ հայտնվել առաջին հորիզոնականում, կիսելով այն Ուզբեկստանի եւ Մոլդովայի ներկայացուցիչների հետ։ Մարզասերների համար Թբիլիսիում շարունակվող շախմատի աշխարհի գավաթի խաղարկությունում Հայաստանի հավաքականի առաջատար Լևոն Արոնյանը դուրս է եկել քառորդ եզրափակիչ։ Կիսաեզրափակիչի ուղեգրի համար նա կմրցի ուկրաինացի Վասիլի Իվանչուկի հետ։ Քառորդ եզրափակիչը կմեկնարկի սեպտեմբերի 15-ին։ Ծանրամարտի Հայաստանի երիտասարդական հավաքականը Ծաղկաձորում ուսումնամարզական հավաք է անցկացնում։ Մարզիկները նախապատրաստում են հոկտեմբերի 15-ից 22-ը Ալբանիայում կայանալիք Եվրոպայի երիտասարդական առաջնությանը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անապատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 15-ից 19, ցերեկը 26-ից 31 աստիճան տաքություն։